Ongi etorri deneri. Odan, ez digar zer da? Kooperatifa bat, eh, kooperatifa bat. Ordeon han, eh, dona badira bigauza, kooperatifa ez digar. Eta gero, eta segida, segida du eh, guai eta eh, sagertzen eta sagarrak eta ah. saltzen. Eh? Ah, ah. Eta gainetik bagne barne direnak dira kooperatorek. Hala, hala. Baina uh, lehen struktura da sagertzia, astapenekoa sagertzia da. Hori da, sagertzia. Mm. Sagarra bada, hor bak egana baita, mementoatez, atez asola izan dela, eta gangura sagarra berriz biziaztea hemen... Eh, hori da, eh. hori da irudia izan, eta ono hortan hori buruz nahike berri berpistu gauzak eta pixkat idaia bat ditu hortan eta xedeat bat eh, maginuke bainan menturaz Bada lan ono egiteko sail hortan Hain, eh, gero espikatuko menturaz eta bor, zer dugun jakoitzean horta mm hasi bai zira jakoitzean, atea edekitzen ba, batimendu berria, maasin berria eta gero guauk kuiba eh, edo upelaka upela eta hortan izan dira enbiti zamendiak Bo, hor lehenik egan behar da eh, batimendiak ez dira guriak, erriana dira, eta erriak du indara egin, Mm -hmm. eta usteot hor egia eh, eta kontseilua eskertzen aldugula, eh, duten induten indaga. Eta gero maasinago hauk eh, konpondu dugu, eta ez gini maasina egita pixe triste zen gure sartze hori, eta hor dion uh, hor jendia ez da anitz-anitz pasten pasten da jendia eta konten da lekua, mm. lekua bolita mm, Hori, hor dion, hortaik abiatu gira, nahi kari haundia baduela herriak han e, zibezalako egitura bat atxikitzeko, bizia atxikitzeko. Bai, uste dut, eta beti ukan dela, oai, oh, oaiko eta entzinekoak, eta deia deriratu zuten e, dena eh, entzeatzia, atxikitzia, penetik egia erraiteko, kooperatiba ez dira, jarri dela ikor, e, eh, alukaria agunt, tipia eman zuten, mm, eta mm. bon, orta baliatu gira. Mm. eta egia da horrek se dila, indila guretako ere hor bizizamendia berrizitia eta hor lotzia Hmm. Deskart pixkat. Bon, de... Nola erran behar du hori? Ba, pixkat, deskart. Ba, zer, zeri konparatzen den? Eh, egia da, orzai zeri konpagatzen bali bada, ez da pasai berdina. Baina, bon, alare eh, maoleko bidea, oskaseko lepo pekaldian, bon, eh, bada jendia pasten dena otoz, edo oin ere, ere, zen ba, batzu hor eta bide hori, eta, eta zer, zenzakeko bide hori mm. parte bat hortik heldu dira, bon, eta horik donastinen arriatzen direla, erritia dira. Hala, <laughs> horien dira. Gero egan behar da, ez saharno, sahar gudusa, hori den-denak, oai, merkatu guzietan zabaldua dela, hori merkatuetan bon, aurkitzen da. Guzietan ez dakit, anitzetan, eta aregira beti emeki emeki, eh, edatzen eh, ere. Eta... Nolako merkatia da, eman dezagun? Eh? Merkatiak, eh, bon, lehenik parte bat eta handira maasina handietan. Eh. Mhm. Be, ez jan behar denetan girela. Bon, parte Zaitasunak badira, ono sartzeko? Bai, bon, gero depeintzen duzu maitaldiz, uh, eh, ekoizpenak dira, bestaldi bat baino, eta hor diferentzia bat dira, gana baino duzulaiko, ono beste bienlekia lortu behar da, eh? eta bai, mm. mm. emegozak mm. dira, baina iten dira. Iten dira. Gero, gero badugu komerzial bat eta kosta hortan edo egoaldeko kosta hortan eran nahi du endaiatik uh, getari hartio. Hmm. Hor, eta ostatuak eta, eta frango sartia gira ostatuetan eta doni bala eta ostatuetan. Eh? Hmm. Eta gero barnekaldian uh, gainatekoa pistaikin... Eh, Erriko besta frangotan? Erriko bestetan, besta, edo pestetan, eh, mhm. eta gero eta untza harigira egin pestetan, eh, hortan era, eh, bada zer egin. Saharnoaren uh, merkatia erraiten alda ipar eskolegian zuek duziela, beden barnekaldian, eskolegi barnekaldian? Ez, ez, badira beste batzu. Badira beste batzu, mainan usteot uh, giru dugula, eh, numaitan. Eh, mhm. Gero mehkatiai duriz eh, datzen nahi da, eta mementuan konkurantzia gehiago bat zen eta igualdekoak sartzen nahi dira gero eta gehiago, eik eh, esaldu behaute. Eh? Eta ba, eta bai, bai, bai, eta hemen goza arnoak badu eite ere, ez du bretainakoarekin, deus ikustekorik. Hori da, hori da, hortan badi, mm. badira, mm, zer ikuste, zer ikusterik eta bestaraiko sakarnoa ekin. Mm, hori da. Zinez sakarnoa ekin. Hori da merkatua, beraz, eh, merkatua da badira ekoizleak, eta nola doa ez digarren mm, emendatuz edo mantentzen da eh, sahar eh, egiliak? Bon, sahar egiliak guai hartio ez dira biziki emendatu. Bon, alare, undago urteetan, eta sahar hartzen zen, eta sahar ditu landariek fornitzen. Atos. Eh? Mm. Hemengo mutako landariak, eh, enak arek uh, eh, ditu fonitzen, baina urte bizpairu unda urte horietan landatu da frango. Hai. Uste baino, pentsatzen ginen baino, eta ari gira guai, eh, bon, hori zon urte emanen dute eta ekardezaten jarra, eta guai ikusten berriz nola jarra ziko ditun, kooperatifan, batzuk zehorik, eh? eta e, zen begiro gainetik unda e, lan plantazione edo landatze berri batzu, zen gure arbolak lehenak, la, la, la eta dira, eta hasi asten dira batzu zehorik eta akitzen. E, landua, ba, menturaz ez dugu aski landu, baina hor deia hor zen gira, bon, ba, mota batzu e, dituguna, edo deia baztertia pixkat, eta beste mota batzu sarrazten, gero problema gehiena duguna, ahangura gehiena da, hemengo motak e, eta urte, urte bat arte ikartzen bai. ekartzen dutela. Bi urtetaik kasik, egon behar da. Ba, Hala. bi Iada, ordean, hortan, eh, astapenian sedea eh, genin emeki meki joaitia eta sormarka baten buruz, emengo bai. motekin, hartako gu ginin astapenean idai hori, baina eh, emengo mota otatu ginti hortako pixkat, gure fantasmoa zen, eta, bon, Txiki behar, Txiki behar, eta horretan, Ordean, hortan ikusiz, hortat arte edo bi hortetaik eta bakarrik eta ekoizpena, hortan e, eh, beste nunbait erostia zaharrak hortat eh, bai. arte, bon, ez ginen ba, hortan joaiten. Eta ordean, guai, e, eh, ginditun investizamendia buruz, investizamendikin, hori buruz behar joan, joan nahi gira, erra nahi du, e, anitz zahar delaik gehiago ekoiztu, bai. gehiago transformatu, bi transformatu. Bo. Ba. Eta hola, emekimeki berriz abietuko gira, sohomakatzen buruz, eh, hori behar du untsama emperatu, bero gal, eh, problema dena, problema bat dena da diru gehiago, eh, behar dela atea zen eta saharrak eh, bihotetaik eh, behar dira pahatu dena, dena gabe, edo bai, bai. erdia, erdia, erdia bai. eta hori mm. bo, hor galeiten du, mainan berriz hortan duriz hori buruz, Eh, jendia, jende batzuk gazte horiek eh, nahi dute joan. Eta mm. hori, hortan berriz, eh, xede hori, entzinen jarriko da. Mm, Beraz, eh, bada, eh, jende, interesatu dena, eh, laborariak dira, pixka bat e, sagartzeari lotzen direnak, edo badira osoki hori dedikatzen direnak ere? Bon, osoki dedikatzen ez da, e, ez da, boi, be, landatu, landatu dituzten berri horiek bateo beste gehiago dena. Gure partxuagetan badira, bada baino, hori buruz e, dena, edena, beste batzu pixkatekin, gero badira laborariak ez direnak edo laborai osoak ez direnak. Eta ordean, bon, horiek, uh, horiek meki-meki tipituko dira. Mm eh, Artako da importantak, azteak berriz lot, lot diten uh, zaharri buruz. Bai. Eta guk, guretako lotzia bat da, erren nahi du eta mozkinak aski zaitia lotzeko. Mm, <laughs> Beraz, aste buru eh, ate irekitzeak, eh, bon, ba, betire estrenaldi bat bezala, pixka bat egiten duzu zuen obra berriak eta erakusteko, hori egiten da, edo urte guziz ere egiten dituzio. Ez, ez, ez, ez dugu urte guziz egin, eta uste dut arte, urte bat ez inginina, indugu, boi, bizpairu urte afari bat, mainan, bo, ez girin baita espadak hausandik eak begirik, eh, eta guai, guai, erraiteko honik erraiten dut eh, guztian hori, ezen eta guai, eh, gaztiako, Mari, Mari eta Kleman hor jartzen nahi dira, eta hori hek eskuetan hartuz, bon, behar ginira mohimendu zaite egin, eta haintzina jo merci de la bon wani la denial bon gogua tipitou les coucou les coucou dossier pas dossier gogo tipitia gogoa tipitia ça dit c'est ma merde la seite beraz lekua gazte hartzen dute eh, guai gertzer hartzen dute ta deliberatia dira Eta hor dion, hor, eh, ek eh, dute hartu emanak erriaikin, eta stokaja mailan, temetzi zabenean, bon, eh, ba, ekin partai deniz, ek pusatzen hori buruz, eta hor horla hori, deliberatu du, eta guai, bon, batimendia mailan, antsinio doblatzen dugu. Eh? E, hori iztokatzeko, bon, eh, egan nahi iztokatza behar duela, genetik bi urteetai behar behar ditu fabrikatu, behar da urteat bederaren pasa iztokatu. Hori da, eh? hori da. Mm. Eta, bon, eh, horren uh, kubea mailan pesikaten hori zitu gehiago, baina uh, hor, egan bon, nubait, uh, xifra bat zometeko, guai, uh, enfen, jaz, berreun eta zonbait tona ekoiztu dugu, Ba. Eh? Eta, ordeon, nahinke bederen erriatu, iru egun eta berroita amartona, jakinez, urte, urte tipian ere, badela, sahar pixkat. Eh? Mm. eta ez dugu bagarrik, sa, eh, <clears throat> eta zera, Uh, iten dugu gure eten dugu ure, zagar Hori da. Eh? Mm. bon, bi iten ditu, baina uh, eh, zagar berere bere merkatean leki hartu du, bere leki hartu du. Mhm. Eta hor, obietek gira, pixkat eta urte guziz, eme zaharrikin egitea. Zene, eta ez da, bai. eh, ez da egonen luzaz. Eh? Boto, eta izanik ere, eta izanik ere, uh, da, mm, eta taldo, uh, pastori izatea. Bai, eh, bai. Bon, ez da sobera, ez da biurte so, baino ze, gehiago ah, egiten. Biurte baino gehiago ez da joiten ala. Eta mm. ordean, eh, deia, zu hau biurte atxikitzen mahi mauzu eta gero saltzen, egin du, afen, bi, urtaz eta erdi atxikitzen, eta bai. gero mm. pasten aldu uh, eh, demora. Ah, hmm. Ordean, hala, xagar jusa eta sagar noa, beraz, talde berriak hartzen duela, estrenaldi bat eta te irekitze bat, uh, Bo, ala, freskura, freskura bat eh, bada ta, eta er- kanbiamen bat guai. Eta eskertzeko ere hor lanian izan direnak, eta erriare, kontseilukoak, eta bon, eta hori, eh, atei dikitze hori, eta gero, bon, ofizialki, gero, eh, zazpiontan ala inen dugu, eta tragoat, eta komitak egiten, eta gero, mm. afari bat iten du. Zagarno afari bat. Zagarno afari bat, ez da dudarik. Hori da, hm. hori da. Eta hortarako ere emanen ditugu biztan dena ah. sola saldi boluratzean berbaitira izenak eman, berbaituzi ah. eh, jakin. Jakin, entzineti piskat zomat eh, eh, zomatetan gelituko giren. Hori da. <laughs> Oden biurgune bat bezala hartzen du, ez gastua, baita ezpada sakartzeak, baina, ala, belaunaldi berri batek hartzen du, eta beste gisako ekitaldi batzu edo politika bat hartuko da, edo ez baitez bada? Be, usteot ez, bon, politika berria ez agaz berria. Eh, maite ezpada, mainan usteot, uh, eh, nahi aipatzen nien xedea, hor sormarka buruz, eh, gazte horiek nahi dutela hori buruz berriz lotu, eta agiatu, hortan, hortan, xede hortan, badalana, eta ez da, ez da urte bat ez zinen. Sormarkaren xedea, dute? ikusten delaik, eta... Eh, kintuko xerian eta zoma demora maite duten, ma ba, alaiz eh, uh, izan duen bainan. <laughs> ba, gaztiak dira, hor direnak, hor dion espean da. <laughs> Sor marka bati buruz joaitia ba. da beren gazte horien eh, xedea. Hori da, ba. ondoko egunetako orduan. Gainetik, ganezak ere, merkatian mailan ere, badu bere importantzia, nahi bada, besta ederdian, ez da sormarkaik, eta e, neke izanen da, zen eta beti obriete izan dira kanpoan erostia zagajak. Agunt eskaz dituzte. Landatu dituzte agbolak, nitz, baina pentsatzen duten eta oiana bezala jenen zirela, eta baina e, landatuta gero ez dituzte antzorenetatu eta sasitu dira, eta hor berriz joiten dira Bretañat edo beste nonbait eh, sar erosteta horton merkatu berian badaleku bat hor berezia maiten aldena sor marka kapable balima sor marka itat dena den badakigu sormarkak markak eh hartzen duela anitze eh, gauza eta Ez dakit eh, bururatu baino lehen badalekia ono, ekoizle berrientzat, ono, onartiak dira, biztan dena, ez bai. digarren? Onartia dira, bon behar dira ikusi eta ze kondizionetan, eh, zen eta kooperatifa izanik ere partuer eh, sartu behar da. Eh, eta me lekia, lekia bada, zer nahi gizaz, bon, nahi bada urtea tarte izanik eta saharanitz. Eh, sahara, sahara merkatioa edo sahar saltzia ez da problemarik, beste erdian, beti erosik Hori da. Hau dian, e, izan, izan bai, joite mene, bon, jaz, lau behun, eta berroita amak bat tona enginin eta kooperatifan. Eh? Bon, sei tona, iten mani madu, atxemanen da galdia. Mm. Eh, izanen da mm. galdia. Odeon, bon, ite alda, eta menturaz guk, hola, auta gehiu karen dugu sagetan. Mm. Hori da, hori da. Untza, hor da india da, sagarra? Bon, egan ezake, uh, eh, Bretañan orde eta... Konpatuz, bai? Eh, konpatuz, egun eta goita amageio. Mm -hmm. Hala. Eman dezakun laborari batek nahi balimatu uh, eh, sakardoi bat muntatu, balio du alere. Ba, eka, ekartzen du hor problema betikoa, hor urteat arte. Hori da. Bai, ah. Ah bada urteat lana pixkatin behar eta e, ekartzen ezina. Hala. Bo, Michel Berguina, bestari behar da pentsatu, bestaiteko gogoarekin, uda hontan eta asteburu hontan? Da, asteburu hontan, pesta, uste, pesta giroa zen eta, bon, afaria un, untua izanen da, eta gero, trikitilariek tri badira, bitalde badira musika iteko, eta ordeon, bon, pesta gure usteot eta gogo naikin eldu dena, pesta inen dira. Hori da horretaraziz, behar ba, estapen batian, e, eh, bala, zibestalako batzu, hola e, laguntzaile edo sagarra sustatu nahi zutenek, abiatu zutela, eta kasik amez bat zela, eta amez hori bila. Behar dira amentsak. Bai. Eh, zeiten niteko amensa behar dira, gero nola lortzen diren, eh, eta, itzulia nola iten. Eta iraun. Iraun, hori da, iraun. Eta, bera zein behar da, parte hartu nahi duenak... Eh, eh, zuen afarian. besta hortan afarian behar da deitu obe reservatzia. Ba, eh? Reservatzia obe, zen eta deia badira izenak, eta alare mugatuko dugu egin eh, batian, eta ordion izenak ez digarren eta eta eman behar dira, eta eman behar dira oita bat antzin, eh? eran nahi du, azte hartan txin. Eta txalia entzin, eta telefono numeroa goita azten dut, 0 bost, bost behatzi, hiru zazpi, sortzi zazpi, bat bi. Besta hon ordean? Miesgeak.